خب بسم الله الرحمن الرحیم باب شروط الصلاة باب شروط نماز ولی قبل از این که بحث شروط نماز شروع بشه در بحث علیکم السلام و رحمت الله بحث قبلی که بحث اذان بود دعای بعد از آن از اذان و این کتاب نیاورده بود اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته خب بسم الله الرحمن الرحيم باب شروط الصلاه باب هاي منظور هاي واجب بودن نماز نيستا منظور شرطهای صحيح بودن نماز وشروط الصلاة ما تقدمها من فروضها وهي هی خمسة شرطهای نماز اونای هستند که مقدم هستند این قبل از ارکان و فرضهاش هستند اصلا خارج از نماز هستند شرط ها اونایی هستند که مقدمه بر فرضهاش هستند و هی خمستون این شرط ها پنج تا هستند یعنی شرط های صحت نماز چون شرط های وجوب نماز شوافه اونا رو 6 تا میدونن یکی این که اسلام بهش برسه دعوت پیامبر صلی الله علیه و سلم بهش برسه اسلام عقل بلوغ حیز و نفاس نداشته باشه و تشخیص بده فرض بودن نماز و کیفیت و مسائل دیگه خلاصه ما کاری به اونا نداریم شرط های صحیح بودن نماز پنج تا هستن احدها طهارت الاعضاء من حدث او نجس اولین شرط صحیح بودن نماز تهارت اعضا هست چه از حدث فرقی نمیکنه حدث اصغر و اکبر بی وضوعی و جنابت چه از نجاست اعضا باید پاک باشد فان صلى محدثا او نجسا فصلاته باطله. اگر نماز خون محدث بود وضو نداشت یا جناب بود او نجسا یا نجاست برش بود فصلاته باطلتون پس نمازش چیه؟ باطل والثاني دومین شرط سطر العورة بلباس طاهر دومین شرط پوشیدن عورت با لباسی پاک با پوششی پاک و عورت الرجل ما بین سرته و رکبته عورت مرد میگه ما بین ناف وزالوش والمرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها زان إلا وجهها وكفيها زان هميش عورتها جز صورته كفي کف وعورة و كالحر عورته برده مانند آزاده هست و عورت الامتی رجولی اما عورت کنیز میگه مانند مرد هست البته فقهای دیگه هم اگر این حرفو رو به نمی نمیزنند ولی چیز شبیه اینه و الثالث الصلاة على مکان طاهر سومین شرط نماز خوندن بر مکانی پاک اعضای پاک الان رسیدیم به چه؟ مکان پاک من بساط او ارض چه فرقی نمیکنه بساطی باشه اون چه زمین باشه ولی پاک باشه ولا یضر ان یکون باقی البساط والارض نجسا اذا كان ما يمسه ببدنه وثوبه طاهرا میگه مشکلی ندارد زمانی که اون چیزی که به بدنش برخورد میکنه به لباسش برخورد میکنه پاک باشه مشکلی نداره که باقی مانده اون ساعت نجس باشه و باقی مانده اون زمین چی باشه خب اینجوری دیگه اگر ما بگیم که باقی ماندهش اگر نجس نباشه که اصلا ممکن نیست مثلا شما یه فرشی هست طرف اون سمتش بچه شاشیده خب شما داری اینجا نواز میخونی این مشکلی نداره اونجایی که شما روش نواز میخونید مشکل نداشته باشه که باش برخورد میکنید والرابع چهارمین شرط العلم بدخول الوقت علم بداخل شدنه وقته فاذا كان على شك منه ببینید شرط اون چیزی رو میگن که نماز بدون اون صحیح نیست و خارج از خود حقیقت نمازه بله والرابع العلم بدخول الوقت علم بدخول الوقت فإذا كان على شك منه تأخى بمرور الزمان حتى يكون على يقين من دخوله فإن صلى وهو على شك لم يجزه میگه اگر بر شک بود آه دست نگه میداره که وقت بره تا زمانی که یقین حاصل بشه براش که الان دیگه وقت داخل شده خب قدیما ساعت نبوده نه؟ کتاب قدیمیه دیگه الان آقا ابر هم باشه شما اصلا خورشید و ظهر نبینی راحت برات حل که اصلا نرم افزارا پیدا شده الان دیگه خدا رو شکر از این جهت همه چیز حله فان صلى و على شک لم يجزه اگر نماز خون و بر شک بود بر که آیا وقت داخله یا نه میگه کافی نیست براش درست نیست و ان سمع المؤذن و على ثقه من علمه و امانته جاز ان يعمل على قوله فی الصحو دون الغیمی میگه اگر شنید مؤذن رو و اطمینان داشت بر علم مؤذن و بر امانت مؤذن اینجا جایزه که بر قول مؤذن عمل بکنه و قدیما ساعت نبوده نه میگه بر قول معزن یعنی بر اذان مؤذن عمل بکنه فی الصحو البته زمانی که هوا صافه دون الغیم نه زمانی که ابریه لأن فی الصحو مشاهد و فی الغیم مجتهد میگه علت چیه میگه زیرا موزن در صحو مشاهده میکنه آ طبق سایه و همه چیز داره عمل میکنه اون چیزایی که نیازند اون ابزارهایی که علامت های دخول وقت اونها رو داره میبینه ولی زمانی که ابر هست از روی اجتهاد داره عمل میکنه زمانی که محسن روی اجتهاد داره عمل میکنه خب این آقا خودش باید بره اجتهاد خودشو بکنه اینا بوده برای قدیم ولی خب ما عبارت کتاب خود والخامس استقبال قبلتی لا يعدل عنها في فرض ولا نفل ولا سجود سهو ولا شکر ولا تلاوة الا في حالتين پنجمین شرط استقبال قبله هست رو به قبله کردن هست میگه روی نمیگرداند از قبله درست جمله خبریه آ ولی این انشا هست به معنای انشا هست یعنی رو نگرداند از قبله نه در فرض نه در نفل نه در سجده صحف نه در سجده شکر در شکر و نه در سجده تلاوت مگر در دو حالت چون شوافع و بسیاری از فقهای دیگه مثل احناف برای این سجده صحف و شکر و تلاوت اینا هم قبله رو شرط میدونند بعضی از فقها شرط نمیدونند چون میگن سجده نماز نیست احداهما المتنفل في سفره فانه يتنفل على راحلته اينما توجهت به در دو حالت استقبال قبله رو شرط ندونسه حالت اول اینه که شخص نفل خان متنفل یعنی کسی که نفل میخونه زمانی که در سفر هست میگه نفل میخانه بر سواری خودش به هر سمتی که سواری میرفت سوار خرشه داره میره سمت مشرق منطقه خودمون چون قبله به سمت مغرب منطقه خودمون خب این شخص به سمت مشرق میره مشکلی نیست نماز بخونه سفرهای قدیم آقا چهار روز طول میکشید یک ماه طول میکشید اگر ما استقبال قبل شرط میبود دیگه از عبادتی میشد محروم میشد الان هم البته روایت مشکلی نداره شما سوار یک موتور هستی پشت نشستی یکی راننده مشکلی نیست که به سمت مشرق نفل بخونی والثانية المحارب المصايف في قتال مباح فإنه يستقبل بصلاته فرزا ونفلا حيث أمكنه من قبلة وغيرها دوم من حالت زمان جنگ شخص در حال شمشیر زدنه در حال جنگ در یک جنگ مباح البته میگه میگه این هم روش رو در نماز فرض و نفل به هر سمتی میکنه که ممکن باشه حالا چه قبله بود چه غیره قبله هر سمتی که براش ممکن بود على من خفيت عليه القبلة في بر او بحر ان يجتهد فيها عند كل صلاة يصليها وما شاء من نفل قبلها وبعدها فإن أشكلت عليه صلى بغالب ظنه وأعاده میگه بر کسی که و علی من خفیت علیه القبله و بر کسی که پوشیده شده چی قبله قبله رو نمیتونه فی بر او بحر چی در خشکی چه در دریا برش هست که اجتهاد بکنه یعنی تلاش بکنه نزد هر نمازی که اونو میخورد و هر آنچه که خاص از نفل قبل از اون نماز و بعدش فإن اشكلت عليه صلا بغالب ظنه اگر مشکل شد بر او قبله صلا به غالب ظنه بر غالب گمانش عمل میکنه بر غالب گمانش عمل میکنه و اعاد و دوباره البته میگه بعدا نماز و اعاده میکنه اما قول بقیه فقها این نیست بقیه فقها میگن دیگه موقعی که تلاش خودشو کرد زحمت خودشو کشید طبق غالب گمان خودش نماز خوند بعدم متوجه شد که به این سمت نماز خونده ها غیر قبله دیگه نیازی نیست دوباره بیاد نماز چیکار بکنه اعاده بکنه نیازی برش نیست جمهور فقها همینو میگن و قول جمهور هم صحیحه این استادی که این کتاب هم پاورقی زده تعلیقش زده این هم همین چیزو گفته گفته که أئمة سلاسة بر نیست و هذا ما أرجحه لأنه اجتهد وفعل ما في وسعه میگه این قول من ترجیح میدم علی محققین دنبال قول صحيحا ولم يقلد غيره إلا أن يكون أعمى فيقلد بصيرا مامونا میگه شخص دیگر رو در این مسئله تقلید نمیکنه مگر اینکه کور باشه خب کور که بیچاره دیگه نمیبینه نه این موقع میگه از یک شخص بینایی که امین هست ازش چیکار میکنه تقلید میکنه پس کسی که قبله برش پوشیده شده تلاش رو میکنه نماز میکنه و کسی که هم قبله برش مشکل شد میاد و غالب بر طبق غالب گمانش چیکار میکنه عمل میکنه